Irugarren aldiko, Frantses Estatua eta Saskaren arteko konbenioa izenpetu dute hiru urteen dako. Iru eragilean artean kolaborazio azkaja eta konfiantzasko lotura izan dela horretara zidu Frantsua Maiteak, baita itzarmen horren garantzia Frantsua Maitea EEP-ko lendakaria. Garantzia handia du hitzarmenunek. Partikulazki, bon, beti hor pikatzen baita seaskaren sistema pedagogikoa eta osoki respetatua da. Hor finkatua dira ere nola hedatzen ahalden seaska, zoin ikastola idokoko diren ondoko urteetan, nola ipatzen da hor kolegioa, liseoa eta partikulazki bide berri baten idekitzia e, eh, sekzio profesionalak idekiz. Arrangura handi bat sortu da, kolegioaren erreforma. Baina errektoreak denak eh, lasaitu ditu, erranez, segituko dugu aintzinean zen bezala. Seaskaren lehen dakariaren zat, itzahemen behi horrek aintzinapenak kartzen ditu denekin adostea ez bada egesa izan ere. Paskalindo Sehaskako lehen Bo, lehenik uh, bi urteko horren ajerari buruz zinamendu bat. Izan da liceoaren uh, eh, sortzearen baimena, eh, konbenio hartan da. Bada ere eh, laugarren kolegioaren uh, sortzearen baimena. Bada gure iru, iru ikastola behian, eh, sortzean irekidiren horiek, iru ikastola behian sortzea itzahmenean da. Zerren nahi du horrek, be, simpleki, uh, elduden urtean jaski izanen baitira. Erakasle titularak izanen direla, gana eta bigarren urtetik goititia danik. Postuak osoki pagatuak izanen direla Eskuntza Nazionalen Beaz, uste dut bai bat dira aintzinamenduak gehi egin ez diren gibelakada da guziak. Eta nahi izan dituzte, sekulako gure iduriko, sekulako gibelak penak izaiten alzirenak. Bon, lortu dugu haintzinamendu polit bat zuen egitea. Kolegioan erreformak beldur egin du sehaskari Euskaldeko hizkuntzen erakaspena desagertzen baitzen. Olivier Dugrip bordaleko errektorea zen ere Akademiako Inspektorearekin batera. Errektoreak bazterra klasaitu nahi izan ditu, behitzere baiestatu du kolegioan erreformak ez duela kalte eginean Euskarari. La reforma usi la, la volonté eh, d'accompagner le développement Erreformak Euskaldetako izkuntzak bultzatzeko asmoa du ere. S'inscrit dans la continuité des Eta erreformak deia plantan diren dispositiboak segitu eta garatuko ditu zentzu hortan, klase eta sail berrien idekitzearekin. Nouvelles classes et de nouvelles formations.